Jaunikis galvažudys Gyveno kartą malūnininkas ir turėjo gražią dukterį. Kai mergaitė į metus atėjo, tėvas sumanė išleisti ją už turtingo vyro, kad nereikėtų jai paskui vargo vargti. Jeigu tik atsiras toks jaunikis ir pasipirš, tai ir atiduosiu, galvojo jis. Neilgai truko ir atvyko jaunikis. Pasirodė jis labai turtingas esas – o kad malūnininkas nieko jam prikišti negalėjo, tai ir pažadėjo dukterį. Tačiau mergaitė jo nemylėjo, kaip turi mylėti sužadėtinę savo sužadėtinį, netgi baiminosi, būdavo tik pažvelgs arba pagalvos apie jį ir širdis suvirpa iš siaupo. Kartą jis tarė jai, tu esi mano sužadėtinė ir niekados manęs neaplankai. Mergina atsakė, aš nežinau, kur yra tavo namai. Jaunikis tarė, mano namai tenai, tamsioje girėje. Jie ėmė išsisukinėti, sakyti, kad nežinanti, kaip ten kelią rasti. O jaunikis ją spyrė. Kitą sekmadienį turi mane aplankyti. Aš jau pasikviečiau svečių, o kad surastum kelią per mišką, aš pabarstysiu tau pelenų. Kai atėjo sekmadienis ir reikėjo ruoštis į kelionę, mergaitai baisu pasidarė. Kodėl? Pati gerai nežinojo ir kad turėtų kuo kelią pasiženklinti, prisipylė abi kišenės žirnių ir lešių. Priejusi gyrę, rado pabarstytą pelenų ir ėjo palei juos. Bet kas žingsnis vis numesdavo žemėn į kairę ir į dešinę po kelis žirnius. Ėjo į ėjo beveik visą dieną, kol atėjo į pačią girios glūdumą. Ten stovėjo vieniši namai, bet jie mergaitai nepatiko, atrodė tokie niūrus ir nejaukus. Įėjo jį vidun, o ten nieko nėra ir tylu tylu. Staiga pasigirdo balsas. Jaunoji sužadėtinė, grįžki atgalios, tu atsidūrėjai galvažudžių namuos. Mergaitė pakėlė akis, iš kurgi tas balsas, ogi žiūri, tupi narvelį ant sienos paukštis. Ir sušuko jis dar kartą, jaunoji sužadėtinė, grįžki atgalios, tu atsidūrėjai galvažudžių namuos. Gražioji mergaitė ėjo iš vieno kambario į kitą, kol perėjo visus namus, bet visur buvo tuščia, negyvos dvasios. Galų gale nusileido ir į rūsį. Žiūri, sėdi ten tokia sena sena moterėlė, kretančia galvą. Prašom man pasakyti, tarė mergaitė, ar ne čia gyvena mano sužadėtinis? Ak, vargšė mergaitė, atsakė senutė, kurgi tu pakliuvai, čiagi galva žodžių lizdas. Manai, kad esi nuotaka ir greitai kelsi vestuves, bet tai bus tau ne vestuvės, o mirtis. Va matai, man liepta užkaisti didžiulį katilą vandens. Kai tu pakliūsi į jų nagus, jie be gailėšio sukapos tave į gabalus, išvirs ir suės, nes jie žmogėdros. Jeigu aš tavęs nepasigailėsiu ir neišgelbėsiu, tu žuvusi. Tai pasakiusi, senutė nuvedė ją už didžiulės statinės ir paslėpė. Sėdėk čia tyliai kaip pelė pošluota, tarė ji. Nejudėk ir nekrutėk, kitai bus tau galas. Naktį, kai plėšikai sumiks, mes pabėgsim. Aš jau seniai laukiu tokios progos. Ir vos tik jį ištarė šiuos žodžius, tuo į namus sugužėjo galvažudžių gauja. Jie parsitempė kitą mergaitę. Ji verkė, aimanavo, bet jie buvo girti ir jos dėjonių nepaisė. Sugirdė jie vyno, tris pilnas taures. Vieną taurę baltojo, antrą raudonojo ir trečią geltonojo. Ir nuo to jai plyšo širdis. Paskui nudrėskė jos gražius drabužius, paguldė ant stalo, sukapojo į gabalus dailų jos kūną ir pabarstė druską. Varkšė sužadėtinė sėdėjo už statinės ir drebėjo kaip epušės lapas, nes aiškiai matė, koks likimas jos laukia plėšikų naguose. Vienas plėšikas pastebėjo ant nužudytos mergaitės mažojo pirštelio aukso žiedą ir negalėdamas taip lengvai jo numauti, paėmė kirvi ir nukirto pirštelį. Bet pirštelis spriktelėjo aukštyn ir perlėkė statinę, nukrito sužadėtiniai tiesiai į skreitą. Plėšikas pasėmė žiburį ir pradėjo ieškoti, bet niekaip negalėjo rasti. Tada kitas ir sako, o už statinės ar žiūrėjai? Bet senutė sušuko, eikit greičiau valgyti, rytoj paieškosit, pirštelis niekur nepabėgs. Plėšikai tarė, gerai, senė sako. Liovėsi ieškoja, sėdo valgyti, o senutė tuo tarpu įlašino jiems į vyną mygdomojo gėrimo. Tad netrukus visi sukrito Rusija, sumigo ir ėmė knarkti. Tai išgirdusi, sužadėtinė išlindo iš užstatinės ir turėjo peržergti per galvažodžius, eilėmis drypsančius ant žemės. Baisu buvo, kad koks nepabūstų. Bet Dievas padėjo laimingai prasmukti. Senutė kartu su ja užlipo viršun, atidarė duris ir kiek tik kojos neša pasileido abi iš to galvažudžių lizdo. Pabarstytus pelinus jau buvo nupūstęs vėjas, o žirniai ir lešiai sudygę, sužėlę ir dabar mėnesienoje rodė kelią. Demžė jos keurą naktį ir tik rytą parėjo į malūną. Čia mergaitė apsakė tėvui, kaip viskas buvo. Kai atėjo vestuvių diena, atvyko jaunikis o malūnininkas jau buvo sukvietęs visus savo giminės ir kaimynus. Svečiai susėdo prie stalo ir kiekvienas turėjo ką nors papasakoti. Jaunoji sėdėjo tyli ir nieko nekalbėjo. Tada jaunikis ir sako jai, na širdelė, negi tu nieko nežinai, papasakok ir tu mums ką nors. Jie atsakė, aš papasakosiu tokį sapną. Rodos einu aš viena per gyrę ir prieinu galų gale namus, o tuose namuose nei gyvos dvasios. Tik narvelėje ant sienos tupi paukštis ir šaukia. Jaunoji sužadėtinė, grįžki atgalios, tu atsidūrėjai galvažudžių namuos. Ir pakartojo jis tai dar sieki. Brangusis, bet tai buvo tik sapnas. Pereinu aš visus kambarius ir visi tušti, ir taip juose nejauku. Galų gale nusileidžiu į rūsį, o ten sėdi tokia sena senučiukė, kretančia galvą. Aš klausiu ją, ar čia gyvena mano sužadėtinis? O jie atsako, agvarkščia mergaitė, tu patekai į galvažudžių lizdą, tavo sužadėtinis gyvena čia, bet jis ketina tave nužudyti ir sukapoti, o paskui išvirti ir suėsti. Brangusis, bet tai buvo tik sapnas. Senučiukė paslėpė mane už didelės statinės – ir vos tik aš pasislėpiau, sugrįžo namo galva žudžiai ir parsitempė kažkokią mergaitę. Sugirdė jai trijų rūšių vyno – baltojo, raudonojo ir geltonojo. Ir nuo to jai plyšo širdis, brangusis, bet tai buvo tik sapnas. Paskui nuplėšė jos gražius drabužius, paguldė ant stalo sukapojo į gabalus jos dailų kūną ir pabarstė druska. Brangusis, bet tai buvo tik sapnas o vienas galvažudys pastebėjo ją ant piršto aukso žiedą, bet negalėjo taip lengvai numauti. Tai paėmė kirvi ir nukirto pirštą, o pirštas spryktelėjo aukštyn ir perlėkė statinę, įkrito man į skreitą. Štai tas pirštas su žiedu. Suliktai žodžiais ištraukė žiedą ir parodė svečiams. Kol jį pasakojo, plėšikas sėdėjo išbalęs kaip drobė – Paskui pašoko ir norėjo bėgti, bet svečiai jį nutvėrė ir nuvedė į teismą. Ten jis ir visa jo gauja už savo piktus darbus sulaukė pelnyto atpildo.